для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем ваш увазе старонкі рамана Івана Меліжа «Людзі на балоце». Выканаўца артыстка Ліка Пташук. Абвыкся, прыцярпеўся б Васілю турме, калі б балела яму толькі тое, што арыштант. Ён прызвычаіўся б і да таго, што з цяперашняга часу ён чалавек з плямай. Да дума, каб чалавечай нячуласці і несправядлівасці, ён звык з малых год, з чужых гаворак і свайго вопыту, і хоць яны на час зрабіліся вастрэйшыя, хутка прыглухлі б і прыцьмелі б таксама. Горш за ўсё самай вялікай пакутай выселя было тут проста сядзенне. Сядзенне без звычайных клопатаў, без працы, і доўгімі днямі яшчэ даўжэзнымі ў крыўднай бессыне начамі думаў балеў душою падамоўцы па недамалочаным жыце па небараку гузу які можа стаіць недагледжаны як след па хаце для якой ён не прывёз дроў яна можаць выстала не дрымлючы трызніў ён гумном цэпам з выслезганымі далонямі напільнямі бачыў пусты ток, убіраў ноздрамі пах даўняй трухі з-за старонкаў і чуў, як шамаціць сена у мяккіх маршчыністых губах коня. І рукі, душа яго, прагнулі працы, Але працы ў турме не давалі яму. Хоць звычайна не меў схільнасці прасіць, а ўсё ж аднойчы не вытрымаў, заікнуўся перад вартавым, які паклікаў барадатага і слабацкога канакрада, каб дазволілі яму ісці на працу. А вартавы русявы хлопец у доўгім кавалерыйскім шынялі, нядаўна дэміліз... дэмабілізаваны, адрэзаў па-вайсковаму адным словам – незагадана. З таго разу Васіль ужо не прасіўся і паслухмяна абыякава цягнуў нуду на прыгорбленых плячах. Адзінае, што абнадзейліва свяцілася яму наперадзе была думка пра сустрэчу з маці. Ён чакаў сваю маці як ніколь дагэтуль. З дня на дзень, асабліва ў нядзелю, калі местачковая вуліца не відна, але добрачутная цюль стала поўніцца жывавым кірмашовым гулам, ласкатам колаў па бруку і гоманам. Васіль не памыліўся маці прыйшла. Калі яго ўвялі ў пакой, дзе сустракаліся маці, якая асцярожна сядзела ў скраю слончыка, не зводзячы добрых вачэй з яго, яна хапаючыся ўзнялася і стала ў замяшанні. Яна глядзела на яго моўчкі. І толькі вочы яе, Насцярожаныя, чулыя, павільгатнелыя, поўныя вялікага шкадавання казалі, што ж робіцца ў яе душы. У гэты час Васіль пашкадаваў, што не пагаліўся перад сустрэчай. Што рэдка яшчэ маладая барада, якая выбівалася тут мусіць, робіць яго твар пастарэлым, нейкім горшым, Ён заўважыў, як у маці жаліва смыкнуліся куточки губ і падумаў, што яна вось-вось заплача. Але маці стрымалася. Звыкла правяла ражком паркалёвай хусткі пароце, стала заклапочаная. Падаючы торбу загаварыла: « А я вось тут хлеба, дзве куліткі паклала. Учора спякла, Мятку дзед расстараўся. У конаўцы берасцяны, кіб не выліўся, глядзі. У ён коўну сушыла з дзясятачак. А во цыбулькі гуркоў прынесла. Мёд лепей было б на продаж, строга зазначыў Васіль. Яечак дзясятак прадам. Солі трэя і запалак, сказала маці. Васіль не адказаў нічога на гэта. Пацікавіўся іншым. А як там гус? — не кульгае? Не, папраўляецца. А жыто немалочанае. Дамалочваем, дзе ты я? сказала маці. А стары дужы кіўляе, значыцца, спытаў Васіль. Кіўляе, дужы. За кожным пытаннем і адказам ішла важкая, поўная матчынага смутку цішыня. А володька не дурэе? — спытаў Васіль. «Не, от надось на болото хадзіў. У юноў прынёс, кажа, Васілю, браціко. Глядзі за ім не балувай. А гузу паранку, зіма падыходзіць, у лес трэба будзе. Ды ўжо ж, буду рабіць», — адказала маці. Распытываў Васілі Раю, наказваў, а сам не раз, не два думкую падыходзіў да Ганны. «Як яна?» ці помніць пра яго, ці не злуе за крыўду, усё чакаў, што маці загаворыць пра яе. А маці нібы прачытала яго думкі. Аганно чарнушкаву бачыла сягоння. Тутака здзівіўся Васіль, Не, дома ля калодзеся. Кланяцца табе сказала: А Васілю стала добра, хораша, Ну і ты ёй Перадай, што кланяюся. Перадам. Ён перахапіў спасцярожлівы матчын позірк і здагадаўся, што яна штосьці тоіць, не наважваецца адкрыць яму. А як яна? Вясёлая, спытаў Васіль. Некая маркотная, адказала маці, бы скрыўдаю якую. Васіль адвёў вочы, прамаўчаў але таіла яна не гэтая, значна большая. І разважыўшы, маці прызналася з непакоем. Я ў хім карчоў кажуць: Нешта стаў каля яе круціцца. Я ў хім? А гаворка такая была. Ну толькі Ганна кажуць, не ахіліцца да яго, паспрабавала супакоіць Васіля маці. Яна перавяла тут жа гаворку на іншае, але вестка, што не з падзелкі дайшла да Васіля, ужо не адступалася ад яго. З усяго, што Васіль пачуў тут ад маці, яна найбольш хвалявала яго, ныла ў ім. Нельга сказаць, каб вестка гэтая вельмі занепакоіла адразу, Васіль быў такі, што паддаваўся настроем мне хутка. Новыя і радасць і бяда валодавалі ім спакваля ўсё мацней, глыбей з часам. А ўсё ж пачутая нядобрая навіна пра Ганну ужо тут, у гаворцы з маці замаркоціла яго. а во у дамеціка. Карова цялілася, гаварыла маці. Цялушка, ой, такая добрая. Гадаваць сабе будзе, спытаў Васіль. Не, абы, кажа, падрасла. Прадам. Грошы трэ, падумаў Васіль. Але падумаў пазвычцы абыякава. Думкі ўсё ішлі да ганны да Яухіма. Ах ты корч крывы, Уже тут ваду муціць, мала леснікоўны. А во хваліўся дамецік. Сын яго са службу прыйсці павінен, скора ўжо. А адпускаюць, сказаў Васіль. Меканор а мабуть жа помніш. А чаго ж? А вучыцца хацелі там яго оставіць, а ён сказаў: не, дадому. А у балота поцягнула. Гэта ж ведама. Дамоўка, адказала маці. І маці зразумела, што дарэмна стараецца яна суцешыць. Змоўкла зусім, адно не зводзіла вачэй сына, добрых, і сумных. Маўчаў Васіль. Так у маўчанне сышоў канец іх спаткання. Толькі калі вартавы падняўся, маці, што раптам вельмі заспяшалася, не ўтрывала і выказала тое, што хацела чуць. Ці скора хоць сыночак выпусцяць цябе. Васіль адвёў вочы ў бок. А хіба ж яны скажуць, На другі дзень Васіля ўпершыню выклікалі працаваць. Калі ён, накінуўшы на плечы світы, выйшаў з барадатым іканакрадам на звонкі ўмерзлы дворык, грудзі яго зайшліся ад бадзёры чысціні радаснага ранішняга марозцу. Халодны вецер, што абмыў твар, абхапіў шыю, залез пад велікаваты каўнер з рэбнай сарочкі і адразу пагнаў па спіне дробныя прыемныя дрыжыкі. Васіль павесялеў, гарэзна павёў плячамі, нібы стараючыся сагрэцца. Ён, аднак, тут жа заўважыў на сабе строгі позірк мітрахвана і схамянуўся, нагнаў выраз сталасці. Іх павялі па вуліцы, потым загадалі звярнуць у вулучку, вузкую, крывую, што вяла ў той бок, дзе была прыпяць. І Васіль, які сам сабе гадаў, куды іх вядуць, падумаў – мусіць на рэчку грузіць баржу ці параход. Але да прыпяці іх не давялі. Неўзабаве ўсіх трох спынілі каля паравога млына, перад гарой абыях скінутых дроў, якая займала ледзь не палавіну шырокага двара. Навокліч вартавога з цёмных дзвярэй млына выйшаў зацярушаны мукой чалавек, прынёс пілу і сякеру. Ось, сказаў ён, азірнуў на вартавога, як бы пытаўся каму аддаць сякеру і пілу. Вусы яго коротка пастрыжаныя былі белыя ад мукі. Канакрат, не пытаючыся дазволу, узяў пілу, узяў сякеру у яго з рук. А козлы вунь пад плотам прамовіў млынар і падаўся зноў да дзвярэй. Ну, за работу спакойна кінуў вартавы, адыходзячы ў бок нібы не хацеў замінаць. Ціхі курносы ў вялікі не па-свойму драбнаватага росту ватоўцы, прытуліўшыся да слупка, ён больш нічога не загадваў, нічым не папраўляў, адно моўчкі пазіраў. Барадаты мітрахван выцягнуў з-пад плота старыя козлы, узяўшыся за бервяно, гукнуў Васіля. «Не цябе!» – раўнуў ён на канакрада, які таксама памкнуўся да яго. «Толку з цябе! Лезе!» Цыркнуў з пагардою слінаю барадатай, калі паклаў з Васілём бервяно. Пацягнуўшы некалькі раз пілу, Мітрафхан – загадаў спыніцца, вырваў у канакрада сякеру і стаў хутка са злосцю папраўляць разварот. Тут жа хутка нездаволена вярнуўся да козлаў. «Бяры!» – строга загадаў ён Васілю. І з гэтай пары гадзіну-другую гаварыла толькі піла. Мерна, роўна шархала яна, уядалася ў крамяную белую моц дрэва, сеяла на слізкую схаладнелую траву чыстую, як муку, пілавання. Неўзабаве Васіль пачуў, што робіцца горача, зняў світу, кінуў на дровы, потым расшпіліў і сарочку, забыўшыся на становішча сваёт ён пілаваў з тою заўзятасцю ахвотай, з якімі робіць чалавек, што ўзяўся за жаданы занятак. І ў гэты час на яго радасна было глядзець, ён нібы пахарашэў, стаў жвавейшы, паружавеў і нават падабрэў. Тому все больше обтяжарвал руки, тулава, але Васіль не паддаваўся. «Душ ты!» – пахваліў мітрахван, затрымліваючы пілу і аддыхваючыся. «Як клешч!» – ён павярнуўся да канваіра. «Пакурыць трэба!» «Курыце!» – мітрахван сеў на цурбак, зморана расставіўшы ногі, выняў капшук. Узяў двума пальцамі тытуню, працягнуў капшук Васілю. «Падаў не так сабе!» а як знак павагі. І Васіль узяў гэта як знак павагі, стала з годнасцю закурыў. Курылі яны доўга павольна, з доўгімі зацяжкамі астывалі на холадзе. Канакрад падсеў збоку змораны, згорблены. Калодкі, ядрых, адны сукі ніяк не даюцца, а? Ты яе і так сяк, а яна хоць што, сказаў канакрад. Мітрахван і Васіль прамаўчалі. Васіль заўважыў на сабе зайздросны позір канакрада, які прасіў акурачак, але зрабіў выгляд, што не здагадваецца, дасмактаў цыгарку сам. Кінуўшы дакураную цыгарку, мітрахван падняўся першы. Ну, пора, возьмемся. Васіль ужо зноў угрэўся, калі хтосьці ляпнуў яго па плячы. Васіль здзіўлена азірнуўся, побач стаяў прыцярушаны мукою хвосцік хвошч, якога калісьці дражнілі, Костик Хвощик. Мабыць, цэлы год не бачыліся. Костик Хвощ жыў і рабіў у мястэчку і раптам тут вось такая сустрэча. А я гляджу, ён ці не ён, засмяяўся Костик. Васіль таксама усміхнуўся. Ну, я. Як ты сюды трапіў? Васіль не зніякавеў, не паказаў крыўды, Кпліва па маладзецку варахнуў плячыма. Ну як? Рэштант. А за што? Доўгі расказ, сказаў Васіль. Але косцік быў не такі, каб пры такіх акалічнасцях мог лёгка адступіцца. І нецікаўнасць простая брала яго, справа датычылася яго сябра, прычым сябра, як ён лічыў, ва ўсім слабейшага. Косціку не трэба было вялікай здагадлівасці, каб зразумець, што сябра гэты да яго ж адчувае сябе не так весела, як хоча паказаць. І прыйшлося Васілю хочаш не хочаш адкрываць закрытае на моцны замок недаверлівае сэрца. І пачаў спачатку так, абы адкаснуцца, суха неахвотна, а потым неспадзеўкі разгарачыўся і стаў выкладваць усё з крыўдай са злосцю. І ты павёў іх, спытаў косцік. А што мне было зрабіць? Аднаму я хацеў спярша дак адзін наганам як трэсне. Усё адно, сказаў косцік. Ну людзей як-небудзь пазваў бы, пазваў бы. Гэта ж ноччу, калі спяць усе. Эх гады, не перадушаць іх ніяк пашкадаваў косцік, і Васіль пачуў у яго словах як бы спачуванне сабе. Расчулены Васіль паскардзіўся. Тут мяне самога у бандзіты прыпісалі. Ляпнуў: Ну які ж ты бандзіт, сказаў косцік. А ось такі. Рыштантам от зрабілі. Косцік загарэўся памагчы. А я пагавару. Я пагавару, каб праверылі, як усё было, І сам скажу, хто ты такі. Скажу, што ніякі ты не бандзіт, што ты такі, для якіх рэвалюцыю зрабілі от што. Хай за тое, што вінаваты нагрэюць, а за што не вінаваты, хай адпусцяць. Не павераць, сказаў Васіль. Мне, Да я ў камсамольцах, важна прамовіў косцік. Я комсомолец, я з самім апейкам знаёмы. Стане цябе апейка слухаць, сказаў Васіль. «Э, Будзе! І калі зусім пераканаць у партага недаверлівага сябра косцік дадаў: Знаеш, для чаго я то? Ён павёў позіркам па гары дроў і цурбакоў для млына. А ў млыне муку мелем, А для каго? Васіль маўчаў не ведаў для горада, для мазыра, няхватка дзецям, чырвонаармейцам і іншым мяне прыслалі сюды ў млын, як камсамольца на вырачку. Косцікавы вочы пыталіся: ясна, А Васіль моўчкі кіўнуў галавою. Канваір, які мусіць ведаў косціка, што дазволіў такую доўгую гаворку з арыштаваным, урэшце ўсё ж не так тоам загаду, але як просьбы сказаў, каб канчалі гаварыць. Косцік падаў руку і хадою гаспадара пайшоў у млын, А Васіль зноў узяўся за пілу. позна ўвечары вяртаючыся дамоў, старшыня валвыканкома апейка рашыў зайсці да начальніка міліцыі. У пакоі начальніка было цёмна, свяцілася толькі акно ў дзяжурцы і апейка падаўся адразу на кватэру Харчава. Начальнік міліцыі жыў тут жа у гэтым доме у двух пакойчыках з двара. Харчаў сядзеў каля ўслона босы у галіфе э, з лілеямі і ў прапаленай на локці сарочцы. Мокрымі рукамі аблепленымі лустой, што серабрыста паблізкавала ў святле лямпы, ён чысціў рыбу. О, якраз у пару прыйшоў, сказаў ён весела на прывітанне апекі. Э, як чуў? А дзе налавіў? Ці мо падарылі? Э, падарылі, так я і возьму. Плёткі потом на цэлы павет, знайшоў дурня. Апейку яго словы не здзівілі, ён ведаў, харчаў, у гэтым непадступны не возьме падарунка. Начальнік міліцыі дадаў ужо інакш, разважліва. Удоранай яно сказаць і смаку ніякага. Як лаза, еш, калі хочаш, але пра смак не думай. А другой, калі сам палазеш, памокнеш, падрыжыш на холадзе, о, тады рыба, о! ясі яе як прорва. У ламачах быў, ночку не даспаў і во, бачыш, колькі рыбы. І гэта было падобна на харчава, паходзіць, палазіць усюды, здабывае ўсё сам. Харчу кінуў недачышчанага ляшча, устаў і гукнуў жонку. Пачакай, сказаў яму апейка. Справа ў мяне. Адзенься. Пойдзем пагаворам. Сябры выслухалі старонкі рамана Івана Мележа, Людзі на балоце. Выканаўца, артыстка, лікапташук.